svi putevi će biti zatvorani. Ostaje samo put vjernika. www.pautalk.com Soba put vjernika. Posjetite nas na www.stazomislama.com. Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore sve u cilju širanja Allahov svjetla i njegove Jelešanog uzvišene riječi. Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Jelešanog uzvišene riječi. Soba put vjernika vam nudi široki izbor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktuelnih dešavanja muslimanskog ummeta. من راحة فدع الأوطان واغتربي ما في المقابل ذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي سفر تجد عوضا عمن تفارقه Dakle, pored toga što je Abbas ibn Abdul Muttalib izašao sa Kurejšijama pod prisilom. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme mu je presudio shodno njegovoj vanštini i pripojio ga je i pripojio ga mušnicima, dao mu hukm propis mušnika a ne muslimana. Soba put vjere. O stanju u kojem se mi muslimani nalazimo, prva stvar koja ti pada na pamet jeste koja? Da je stanje muslimana teško, da je stanje muslimana voli jadu billah, ne do Allah, bez izlazno, jel da? Da je to stanje u kojem svi mi željno očekuje, očekujemo pojavu nekoga koji će nas nekim čudom izbaviti iz ove situacije. Da on samo podigne tu zastavu i da mi krenemo svi za njim i eto preko noći da nas situacija promijena. Dobar put vjernika. Držanje za ovu vjeru, držanje za Kur'an i Sunnet, neće biti nimalo vlasti niko nema opravdanja da bude sebeni zadude, misleći da je to uput. Dobar put vjerje. Ovo što se ovdje dešava, smo naučili ove lekcije. Desilo se to sa Jusifom Rahimahullah i vidjeli Šta i kako? Pa Allah te malike vatana ponovo želi da zapečati srca onih koji nikako nisu imali dobre namjere, a lagali su da su pomagali Jusufa Rajme Ula. Oni su htjeli izreći da on sa strahom da mogu to je njemu poniženje na ovom svijetu, a na onom žesto kakav zna. Dobar put vjernika. Vi morate sa mirićima puštat unutra, a ne da te ovdje uči Koran, sram te bilo. Sram te bilo, Ahmede. Stini se Korana koji si učio. On će te svjedoki sa sudnjem garu da si ga gazio i prodavao za dinari dirhem. A mi nismo nosi medine da steka ovdje iz tjeve iz mesida, nego da nakljujemo protiv takvih ljubija. Dobar put, vjerno. Baš me interesuje pod navodnim znacima koliko sad mogu laži da izmisle da su uz ovu davu da su nam dobro namjerni savjetnici zar vam nismo govorili jeste nam govorili tako su govorili i munafici ashabima Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam Tako su govorili i Allahov poslaniku sallallahu alaihi sallam. Oni bi čekali Muhammede da ti jedva popustiš, pa bi i oni popustili. Soba put vjernika. فتاة الخير يا فتاة الخير فتاة الخير يا فتاة الخير فتاة الخير يا فتاة الخير فتاة الخير يا www.pautal.com سبع فوت تدير مسير دعوتنا وتقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا وترفع راية القرآن تحدو ركب عزتنا وتسمو في العلا سبي vam sebe i sve da se iskreno svi bolimo Allaha te bareke ve ta'ala da ne vodimo politiku sa zulumčarima na račun naše vjere i emaneta kojeg smo preuzeli i ponijeli na svojim plećima da ne popuštamo u svojoj vjeri da se ne odričujemo svoje braće da ne kritikujemo svoju braću zbog sunneta a ostavljamo zulumčare i novotare na njihovim novotarijama i batilu koji oni čine. Da ne popuštamo i ne popuštaju Allahovoj vjeri želeći i nastojeći da dobiju određene funkcije, položaje ili eventualno mogućnost za rad pozivanja u Allahovu te bareke wa ta'ala vjeru. Jer kako je pozivanje u Allahovu vjeru ako ćemo mi sami tu Allahovu te bareke wa ta'ala vjeru krivo tumačiti i u njoj popuštati. www.pautal.com Soba put vjernika dosta smo više bacali krivicu na narod. Neće oni narod, pokra, pokvareni bošnjak, pijani bošnjak, dosta više bacali krivice na njih. Hajde malo da uzemo krivicu na sebe. Ra, pozivamo mi te ljude ispravno, subhanallah. الصبر نور ويقين لله دور الصابرين نعم الأخي ولا تهن أبدا وعزمك لا Nemojmo gledati na one koji su popustili. Nemojmo gledati na one koji su ostavili put na njegovom početku i vratili se unazad. www.paupa.com Dobar put vjernika. A neće biti ono što vi hoćete. I bit će ono što Allah hoće a neće biti ono što vi hoćete. أحبارهم ورهبانهم أربابا من Oni su pored Allaha za bogove uzeli svoje svećenike i monahe. Bit će ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi hoćete. www.pautal.com Soba put vjernika. في فوتة أمم، انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها يحرسها ربي ويرعاها اذكرني أمامها وادعيلي وادعيلي وادعيلي www.pautal.com doba put vjernika.